თავიათი მოუხმო თავის 12 მოწაფეს და მისცა მათ ხელმწიფება უწმინდურ სულთა განდევნისა და ყოველგვარი სენისა თუ ყოველგვარი უძლურების განკურნებისა ხოლო ამ 12 მოციქულის სახელებია პირველად სიმონი პეტრე წოდებული და მისი ძმა ანდრია იაკობი ზებედესი და მისი ძმა იოანე ფილიპე და ბართლომე თომა და მათემე პაჟე იაკობი ალფესისა და ლებეოსი თადეოსად სახელდებული. სიმონ კანანელი და იუდა ისკარიოტელი, რომელმაც გასცა იგი. აი, ეს 12 წარგზავნა იესომ, უბრძანა და უთხრა მათ: "წარმართთა გზით ნუივლით და ნუ შეხვალთ სამარიელთა ქალაქში. არამედ მიაკითხეთ უპირატესად ისრაელის სახლის დაკარგულ ცხრებს. მიაკითხეთ და უქადაგეთ, რომ მოახლოვდა ცათა სასუფეველი. განკურნეთ სნეულნი, განწმინდეთ კეთროვანნი, აღადგინეთ მკვდარნი, განდევნეთ ეშმაკნი. უსასყიდლოდ მიგიღიათ და უსასყიდლოდვე გაეცით. ნუ წაიტანებთ სარტყლით ნურც ოქროს, ნურც ვერცხლს, ნურც რვალს. ნურც აბგას გზაში, ნურც ორხელ სამოსს, ნურც ფეხსაცმელს, ნურც არგანს, ვინაიდან ღირსია მაშრალი თავისი საგზლისა. რომელ ქალაქში ან დაბაშიც უნდა შეხვიდეთ, გამოიკითხეთ, ვინ არის იქ ღირსეული და მისას დადექით ვიდრე გამოსვლამდე ხოლო სახლში შესვლისას მიესალმეთ მას და თქვით მშვიდობა ამ სახლს და თუ სახლი ღირსი იქნება თქვენი მშვიდობა მიუვა მას თუ არა და თქვენი მშვიდობა თქვენავე დაგიბრუნდებათ და თუ არავინ მიგიღებთ და არც შეისმენს თქვენს სიტყვებს იმ სახლიდან თუ ქალაქიდან გამოსვლისას ჩამოიბერტყეთ თქვენი ფეხიდან მტვერი ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. განკითხვის დღეს სოდომისა და გომორის მხარისათვის უფრო ასატანი იქნება, ვიდრე იმ ქალაქისათვის. აჰა, მე გზავნით თქვენ როგორც ცხრებს მგლების ხროვაში. მაშ, იყავით გონიერნი, როგორც გველები, და უმანკონი, როგორც მტრედები. ეკრძალეთ ადამიანებს, ვინაიდან ისინი მიგცემენ სამართალში და თავიანთ სინაგოგებში მათ რახით გცემენ თქვენ. და მიგიყვანენ ჩემს გამომთავრებისა და მეფეების წინაშე, მათთვის და წარმართთათვის სამოწმებლად. ხოლო როდესაც გაგცემენ, ნუ იზრუნებთ, როგორ ვთქვათ, ან და რა ვთქვათო, ვინაიდან თავად მოგეცემათ მაშინ სათქმელი. რადგან თქვენ კი არ ილაპარაკებთ, არამედ სული თქვენი მამისა ილაპარაკებს თქვენში. და გასცემს ძმას სასიკვდილოდ ძმას, და მამა, შვილს. შვილები აღდგებიან მშობლების წინა აღმდეგ და დახოცავენ მათ. და მოგიძულებთ ყველა ჩემი სახელის გამო, ხოლო ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება. და როდესაც დაგიწყებენ დევნას ერთ ქალაქში, მიაშურეთ მეორეს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ვერ მოასწრებთ ისრაელის ყველა ქალაქის მოვლას, რომ მოვაძე კაცისა. არ არის მოწაფე, თავის მოძღვარზე უმეტესი, და არც მონა, თავის მბრძანებელზე უპირადესი. საკმარისია მოწაფისათვის, იყოს ისეთი, როგორც მისი მოძღვარი, და მონისათვის, როგორც მისი მბრძანებელი. თუ სახლის პატრონს ბელზებულად უხმობენ, მით უმეტეს, სახლეულს მისას. მაშ, ნუ გეშინიათ მათი, ვინაიდან არ არსებობს დაფარული, რომ არ გამოჩნდეს, და არც რამ საიდუმლო, რომ არ გამშხავდეს. რასაც სიბნელეში გეუბნებით, სინათლეზე თქვით და რაც ყურში ჩაგესმით, ერდოებზე იქადაგეთ. ნუ გეშინიათ მათი, რომელნიც კლავენ ხორცს, მაგრამ არ შეუძლიათ სულის მოკლა. არამედ უფრო გეშინოდეთ იმისა, ვისაც შეუძლია სულიცა და ხორციც წარწმიდოს გეენას. განა ორი ბეღურა ერთას არ დარიყიდება, მაგრამ ერთი მათგანიც არ დავარდება მიწაზე, თუ არ იქნა თქვენი მამისნება. ხოლო თქვენს თავზე ყოველი ღერით მათ სათითაოდ დათვლილია. მაშ, ნუშიშობთ, ვინაიდან უთვალავ ბეხურაზე უმჯობესნი ხართ. ყველას, ვინც მაღიარებს კაცთა წინაშე, მეც ვაღიარებ ჩემი ზეციერი მამის წინაშე. ხოლო ვინც უარ მყოფს კაცთა წინაშე, მეც უარ ვყოფ ჩემი ზეციერი მამის წინაშე. ნუ გგონიათ, თითქოს მოვედი, რათა მშვიდობა მომეტანა ამ ქვეყნად. შვიდობის მომტანად კი არ მოვედი, არამედ מחვილისა. ვინაიდან მოვედი, რათა გავყარო ვაჟი მამამის, ქალი, დედამის, დარძალი, დედამთილს მისას. და კაცს მტრებად უქციო მისი სახლეულნი. ვისაც мама ან დედა ჩემზე მეტად უყვარს, არ არის ჩემი ღირსი. და ვისაც ძიანასული ჩემზე მეტად უყვარს, არ არის ჩემი ღირსი. ვინც არ აიღებს თავის ჯვარს და არ გამომყვება, არ არის ჩემი ღირსი. ვინც პოვებს თავის სულს, დაჰკარგავს მას. და ვინც ჩემი გულისათვის დაჰკარგავს თავის სულს, მოიპოვებს მას. ვინც თქვენ შეგიწყნარებთ, მე შემიწყნარებს. ხოლო ვინც მე შემიწყნარებს, შეიწყნარებს ჩემს მომავლინებელს. ვინც წინასწარმეტყველის სახელით შეიწყნარებს წინასწარმეტყველს, წინასწარმეტყველის საზღაურს მიიღებს. და ვინც მართლის სახელით შეიწყნარებს მართალს, მართლის საზღაურს მიიღებს. და ვინც მოწაფის სახელით მიაწვდის ცივწყალს ერთ სამ მცირეთაგანს, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, არ დაეკარგება თავისი საზღაური.